Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Հուլիսի 18-ին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Պաշտպանության բանակի շտաբում անցեկացել խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին բանակի հրամանատարական կազմն ու շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը։ Զորքերի դաշտային վարժվածությունը, տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակությունները ստուգելու, շտաբների եւ ընդգրկված ազնագազմի գործողությունները ներդաշնակելու ներնպատակաուղված, Արցախի հանրապետության արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի ընդգրկմամբ անցկացված հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները։ Մարտի տարբեր տեսակներում ռադիոխանգարման գործառույթների իրականացմանը, Անօթաչու թրջող սարքերի ու հակառակորդի խոցման այլ միջոցների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված օրեր առաջ մեկնարկած ոլորտի ներկայացուցիչների հրամանատարական հավաքները։ Հումուտ հրետանավորն ու երաժիշտը։ Ակնարկում կանդրադառնանք Պաշտպանության բանակի հրետանավորներից մեկի նվիրված ծառայությանն ու երաժշտությունը արուն հայրենիքի ծառայությունելու տարիների փորձին ու մասնագիտական ունակություններին։ Օրերս զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի անդամները Մարգարիտա Խաչատրյանի գլխավորությամբ հերթական անգամ այցելել են Պաշտպանության բանակի զորամասեր։ Մեր երկրի ամտանգություն նորի գիշեր հսկող դիրքապահների առօրյան լուսաբանելու նպատակով մեր լրագրողական խումբը եղավ Պաշտպանության բանակի գնդապետ Արմեն Գյոզալյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքերից մեկում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Խորհրդակցություն Պաշտպանության բանակում Հուլիսի 18-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Պաշտպանության բանակի շտաբում անց եկացել խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին բանակի հրամանատարական կազմն ու շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը։ Խորհրդակցանը քննարկվել են Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրության, բանակաշինության արդի փուլի զարգացումների, Ավելի ամտնակ մարտական հերթապահության կրման հետ կապված հարցերի լայն շրջանակ հատուկ անդրադարձ է կատարվել զինծառայողների սոցիալական ապահովությանը։ Մասնավորապես հանրապետության նախագահն իր խոսքում նշել է, որ զինծառայողների սոցիալ իրավական ոլորտի բարելավման հարցերը գտնվում են երկրի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում եւ այսուհետ եւս ամեն ինչ արվելու է ոլորտում արկա խնդիրները ամենասեղ ժամկետում լուծելու համար։ Վերջում Բակոս Սահակյանը պատասխանել է խորհրդակցության մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին։ հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ, պաշտպանության բանակի մարտունակության եւ մարտական պատրաստվածության շարունակական բարձրացման, զորքերի դաշտային վարժվածությունը, տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակությունները ստուգելու, շտաբների եւ ընդգրկված ազնագազմի գործողությունները ներդաշնակելու նպատակով Արցախի հանրապետության արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի ընդգրկմամբ անցկացվեցին հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները։ Հրամանատարաշտաբային զորավարժությունների ընթացքում զեկույցներով հանդես եկան զորամասի համապատասխան բաժինների, ծառայությունների պետերն ու ստորաբաժանումների հրամանատարները։ Ընդգրկված ազնագազմի համար նմանօրինակ միջոցառումները խիստ կարևոր են։ Զորավարժությունը մարտական գործողությունների դեպքում ստորաբաժանումների անընդհատ ղեկավարումն իրականացնելու, տեղանքի աշխարհագրական պայմանները, մարտի ընթացքի ու ելքի վրա մյուս ազդող գործոնները հաշվի առնելով, սեփական աշխատանքը պլանավորելու եւ ղեկավարման հմտությունները կատարելագործելու ուղղված հերթական հնարավորությունն ընձեռեց։ Հրամանատարական հավաքներ Հուլիսի 12-ից մեկնարկել են Պաշտպանության բանակի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ոլորտում ծառայություն իրականացնող սպայակազմի ներկայացուցիչների հրամանատարական հավաքները, որոնք հնարավորություն են ընձեռելու մասնակիցներին բարձրացնել մարտական ու մասնագիտական պատրաստության մակարդակը, տեսական գիտելիքներն ու գործնական ունակությունները, շրջգրտելու փոխգործակցության ընթացիկ խնդիրները։ Հավաքների ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել մարտի տարբեր տեսակներում ռադիոխանգարման գործառույթների իրականացմանը, Անօթաչու թրջող սարքերի ու հակառակորդի խոցման այլ միջոցների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմանը։ Հավաքների ավարտին մասնակիցները հանձնելու են ստուգարքներ, որոնց արդյունքում նախորոշվելու են առաջիկա անելիքների առաջնահերթողությունները։ Հմուտ հրետանավորն ու երաժիշտը Եֆրեյտոր Գրիգոր Քոչարյանը պաշտպանության բանակում ծառայում է արդեն 23 ամիս։ Մինչև բանակ զորակոչվել է զբաղվել է երաժշտությամբ հմտորեն տիրապետում է փողայի մի շարք գործիքների, մասնավորապես կլարնետին։ Գրիգորը դպրոցին զուգահեռ հաճախել է Ալեքսեյ Հեքիմյանի եւ Չայկովսկու ավան երաժշտական դպրոցները, հմտացել արվեստի մեջ եւ այսօր իր մասնագիտական ունակությունները օգտագործում է Իշաղ Հայրենիքի։ Ծառայության ընթացքում բազմիցս մասնակցել եմ զորամասում կազմակերպված համերգային ծրագրերի ու միջոցառումների։ Վստահ եմ, կարողացել եմ իմ փոքրիկ ներդրումն ունենալ եւ հետաքրքիր կատարումները ուրախացնել իմ ծառայակիցներին։ Հպարտորեն ասում է Եֆրեյտոր Քոչարյանը։ Զորամասում անցկացրած ամիսների ընթացքում մեր հերոսը բազմից մասնակցել է համերգային ծրագրերի եւ միջոցառումների, սակայն ինչպես ինքն է վստահեցնում, բնակ զորակոչվելու առաջինիս կորվանից գիտակցել է, որ ժամկետային ծառայության ընթացքում առաջնային հայրենիքի պաշտպանության կոչմանը լիարժեք համապատասխանելն է։ Հաղթարելով բանակային կյանքի առաջին փորձությունները եւ հարմարվելով կոլեկտիվ կյանքին, Գրիգորը հասկացել է, որ պետք է քաջատեղյակ լինի իր նախորդների սխրագործություններին եւ շարունակի սեփական գիտելիքները ու ունակությունները օգտագործել հայրենիքի սահմանների պաշտպանության համար։ Նա անկեղծանում է, որ նշված հանգամանքներից բացի բանակը նաև դպրոց է, որը կոփում է տղային։ Դարձունը ֆիզիկապես եւ հոգեպես առավել ուժեղ ու կայացած այնպիսի անհատ, ով զորացրվելուց հետո պատրաստ է արդեն հասուն կյանք մտնելու։ Հմուտ հրետանավոր, համեստ եւ խելացի զինծառայող է Գրիգորը։ Նրան այսպես են բնութագրում զորամասի զինծառայողները։ Մեր հերոսը ազատ ժամերին նվակում է համացարայակիցների համար փորձելով կտել վերջիններիս առօրյա հոգսերից եւ նպաստել ծառայողական առողջ մտնոլորտի ձևավորմանը։ Զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի այցը Պաշտպանության բանակի զորամասեր։ Օրերս հերթական անգամ Պաշտպանության բանակի զորամասեր են այցելել զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի անդամները։ Մարգարիտա Խաչատրյանի գլխավորած պատվիրակությունը շրջել է զորամասերում եւ զինծառայողներին ուրախացնել նվերներով, համերգային ծրագրերով, ջերմուանկեղծ բարեմաղթանքներով։ Այցելությունների տորական շունչ են ապահովել ՆԱԶ երկի բարի համույթի անդամները, ովքեր իրենց հայրենասիրական կատարումներով ողջորել են զինծառայողներին եւ ապահովել տոնական տրամադրություն։ Սակայն ինչպես համույթի անդամներն են վստահեցնում, հայրենիքի պաշտպանների կողքին իրենք ստացել են առավել մեծ ողջորության լիցքեր։ Զինծառայողներին հավելել վստահություն հաղորդելու համար Համակարգող խորհրդի նախագահի կողմից շնորհակալագրերով, պատվոգրերով ու մեդալներով են խրախուսվել ուսումնական տարվա ընթացքում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած եւ մարտական հերթապահության ընթացքում դրականորեն աչքի ընկած զինծառայողները։ Նշենք, որ պատվիրակության անդամները նաեւ շրջել են զորամասերում, ուսումնասիրել արկա կենցաղ սպասարկման պայմանները, զորանոցային, բարենային ու իրային ապահովման ոլորտները։ Իհայտ եկած բաց թողումներն ու թերացումները խմբի ղեկավար Մարգարիտա Խաչատրյանը ներկայացրել է վերադաս հրամանատարությանը։ Զորամասը պատրաստ է կատարել առաջադրված խնդիրները։ Մեր երկրի ամտանգությունն օր ու գիշեր իստկող դիրքապահների առօրյան լուսաբանելու նպատակով օրերս մեր լրագրողական խումբը եղավ պաշտպանության բանակի գնդապետ Արմեն Գյոզալյանի հրամանատարությամբ գործող Զորամասի մարտական դիրքերից մեկում։ Նախքան դիրքեր այցելությունը հանդիպում ենք Զորամասի հրամանատարության հետ։ Զորամասի շտաբի պետ Փոգնդապետ Սմբատ Ավետյանն է ներկայացնում առաջնագծում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը, վստահեցնելով, որ զորամասը պատրաստ է կատարել վերադասի կողմից առաջադրված բոլոր խնդիրները։ Ընդհանուր առմամբ մեր պահպանության տեղամասում այս պահին հարաբերական հանգիստ է, սակայն այդ հանգիստ լինելը մենք հակառակորդի գործողությունների բնույթը իմանալով նրա վարկագիծը չենք բավարարվում իր հանգիստ լինելով եւ մշտապես մեր ստորաբաժանումները պատրաստ են լինում նրա հանկարծակի գործողություններին հակազդելու համար։ Դրա հետ կապված մշտապես մարզումներ են անցկացնում մարտական դիրքերում գտնվող ստորաբաժանումները մարտական հաշվարկներով, ինչպես նաեւ առանձին ստորաբաժանումների հենակետերի կազմով։ Դիտարկման համար համակարգերը սարքին պատրաստ վիճակում են պահվում, հատկապես գիշերային, եւ այդ ամենի արդյունքում հակառակորդը չի կարողանալ հանկարծակի վերել մեզ եւ պահպանության տեղամասը լրիվությամբ ապահովված է։ Զորամասի բոլոր ստորաբաժանումները, ովքեր մարտական հերթապահություն են իրականացնում, ինչպես նաեւ նրանք, որոնք գտնվում են մշտական տեղակայման վայրերում, բոլորը պատրաստ են ըստ առաջադրված խնդիրների իրանց արժեվ դրված խնդիրները կատարել միանշանակ։ Մարտակի հրամանատար Մայոր Ռուդիկ Հակոբյանը բարբերաբար շրջելով դիրքերով իր ցուցումներն ու հրահանգներն է տալիս։ Ներկայացնում տարածաշրջանում տիրող իրավիճակն ու հակառակորդի հնարավոր գործողությունները եւ ըստ այդմ կարեւորում դիրքապահների ցանկացած պահի իրադարձությունների զարգացման յուրաքանչյուր սցենարի պատրաստ լինելու անհրաժեշտությունը։ Տվյալ պայն մարտական դիրքերում իրավիճակը Համեմատաբար հանգիստ է, մարտական դիրքերում անձնակազմը սակայն հրանգավորված է եւ քաշտեղյակա, որ այս հանգստությունը կարող լինի ոչ թե կարող այլ խափուսիկ բնույթ է կրում, քանի որ հակառակորդը փորձելու է մոլորեցնի մեզ։ Այդ իսկ պատճառով մշտապես մարտական դիրքերում իրականացվում տարբեր բնույթի պարապմունքներ, մարզումներ, որբիսի անձնակազմը չկորցնի իր զգոնությունը եւ մշտապես լինի մարտին պատրաստ վիճակում։ Իսկ հակառակորդի կողմից ցանկացած սադրանքների իմ անձնակազմը տևել պահին կարող եմ վստահ ասել, որ պատրաստ իմաստ այդ դիմագրավի եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ առաջ անցնի։ Մարտական հերթապահության բարձրանալուց հետո բարբերական հաճախականությունը պահպանելով մարտական դիրքերը այցելում ենք, ծանոթանում ենք անձնակազմի բարոկեբանական վիճակին, արկա խնդիրներին, կատարվելիք աշխատանքներին, կատարում ենք մարտական պատրաստության պարապմունքներով նախատեսված պարապմունքներ, ուսուցանում ենք անձնակազմին, տեղեկացնում ենք արդի իրավիճակը, ծանոթանում ենք դիրքի խնդիրներին, ինժեներական կառավարման աշխատանքներին։ Փորձում ենք ամեն կերպ աջակցենք, օգնենք, բացի հետ ծանոթանանք եւ ստուգենք անձնակազմի պատրաստվածությունը մարտական դիրքերում, որpիսի անձնակազմը չկորցնի իր զգոնությունը, մշտապես լինի մարտունակ վիճակում, պատրաստ մարտին, քանի որ բոլորիս քաշ տեղյակա որ հակառակորդը ցանկացած սպայի օգտագործում է ցանկացած տիպի միջոցներ սանդրակներ գործելու մեր անձնակազմի խոցում հասցնելու համար այդ իսկ պատճառով բարբերաբար ես իմ տեղակալները մնացած սպաները գնդի վարչությունը բանակի վարչությունը դիվիզիան բոլոր այն վերադասողակները, որոնց պատասխանատվության տակ է, բոլորը հերթականությամբ այցելում են մարտական դիրքեր, ստուգում են, աջակցում են, տալիս են ցուցումներ, խնդիրներ, հրահանգներ, որպիսի ընդհանուր մարտունակությունը մնի մշտապես բարձր վիճակում։ Դիրքերում պատահաբար ականատեսը դարձանք պաշտպանության բանակի վարչության սպաներից կազմված վերահսկիչ խմբի կողմից իրականացող աշխատանքներին, որոնք միտված էին ոչ միայն մարտական հերթապահության կրման կանոնների ստուգմանն ու թերությունների հայտնաբերմանը, այլև ուղղորդելու դիրքապահներին ծառայական պարտականություններն առավել ճիշտ արդյունավետ ու անվտանգ կազմակերպելու համար։ Լսենք վերահսկիչ խմբի անդամ Փոխգնդապետ Գառնիկ Ավանեսյանին իրականացվում է մարտական հերթապահության ստուգումներ, հերթապահության կրման կանոնների, սպառազինության վիճակի, բարոյամարտական ոգու անձնակազմի եւ դիրքերի ինժեներական կառավարման բազմակողմանի ստուգումները իրականացվում վերահսկիչ խմբի գործունեությունն է կատարվում։ Ստուգված դիրքերում միջև այս դիրք ներկայանալու բացահայտ դերություն դեռ չի գրանցվել, գիտեն իրենց պարտականությունները ապահովված է մարտ վարելու համար բոլոր անհրաժեշտ եւ նյութակամիջոցներով եւ սպառազինության այն ինչ որ պետքա լինի դիրքում նրանք սարքի միջակում են գտնվում, կարեւորը որ սպառազինության զենքի զինամթերքի հետ կանգնած ազնագազմը մարտական բլոկի բարձր եւ կարող է մարտնչել միջև վերջին փամփուշտ։ Առաջնագույցում դիրքապահներն արդեն առօրյա դարձած մարտական հերթապահությունն են իրականացնում ամենուրյա նվիրված ծառայությամբ հաստատելով հրամանատարության խոսքերի ճշմարտացիությունը։ Դիրքի ավակ սերժանտ Վլադիմիր Մկրչյանը կարծում է, որ հակառակորդի հետ ամիջական շփման մեջ գտնվելով իրավունք չունեն թույլատնել զգոնությունը։ Ու անկախ այս օրերին տիրող համեմատական անդորից շարունակաբար կատարելագործում է մասնագիտական ունակությունները, որ เป զի ցանկացած պահի պատրաստ լինեն կատարելու հրանանվեր առաքելությունը։ Հիմա իրավիճակը անցած ամիսների համար հանգիստա կրակոցներ չկան, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մեր զգոնությունը թույլատնենք, մենք լավ ենք ճանաչում մեր դիմացի հակառակորդին, նա միշտ էլ ինչ-որ նենք ճանապարհներով է փորձել մեզ վրա հարցակվի, ինչ-որ գործողություններ սկսի։ Դրա համար մենք մեր զգոնությունը ավելի շատ ենք բարձրացնում, ավելի ուշադիր ենք։ Որպես դիրքի հավաք ես դիրքում փորձում եմ ամեն մեկի հետ իր այդ լեզու գտնեմ, որտեղ դիրքա, ուրիշ մի հատ միջավայրա պետքա ամեն մեկի հետ անհատական ինչ-որ մոտեցում ցույց տամ, ամեն մեկի հետ էլ համակերպվեմ, շատ խոսամ իրանց հետ, որտեղ իմ բաստողումների պատճառով հնարավոր է իրանց վրա անդրադառնալ դրա համար ես շատ եմ խոսում իմ անձնակազմի հետ հնարավորինս փորձում եմ ճիշտ կազմակերպեմ իրանց հանգիստը իրանց ծառայությունը ասած իրանց արտաքին տեսքից ամեն ինչից իրանց ցենքի զինամթերքի խնամքը փորձում եմ ամեն ինչ ճիշտ ժամանակին կազմակերպեմ, որպեսզի մեր առօրյան էլ հանգիստ անցնի, ուրախանցնի։ Արդեն մի քանի հերթափոխ շարունակ իմ դիրքի անձնակազմով ես մարտական խնդիր եմ կատարում, կարողանալով ճիշտ եւ անփորձանք եւ մենք միասին կարող ենք մեր խնդիրը ճիշտ կատարենք։ Պարապմունքները մենք միշտ անում ենք, միշտ պատրաստվում ենք, ամեն օր պատրաստվում ենք, թե ստեղ թե ներքևը մենք միշտ պատրաստվում ենք, ամեն օր սովորելով մի նոր բան, մի նոր հեշտձև, մեր դիրքը մեզ հարմարացնելով, ճիշտ օգտագործելով մեր դիրքի խրամատները, խրամուղիները, որ կարողանանք պետք է դեպքում արդեն իրական մարտական գործողություններ սկսենք, հաղթենք միշտ։ Այսօր մենք փորձել ենք, թե ոնց պետք է անձնակազմը իրար պաշտպանելով, իրար պահելով, անցնել խրամատով, որpիսի մեկը մյուսի թիկունքը պահելով հասնեն իրենց համապատասխան խրամաբյուջե եւ պետք է աստեղում մարտը վարեն։ Միշտ էլ մենք փորձում ենք, անում ենք, նրանք ամեն ինչն էլ արդեն լավ գիտեն, լավ են սովորել, բայց էլի էլի տեղ ունենք սովորելու, միշտ է պիտի սովորենք։ Արդեն մեր պարապմունքների հիմնական իմաստը այնա որ ամեն մեկը պետքա դիրքում իր տեղը ունենա, ամեն մեկ զենք պետքա ճիշտ ուղղության վրա մենք գործենք, ամեն մի զենքով պետքա ճիշտ ուղղության վրա կրակենք։ Պարապմունքների հիմնական իմաստը հենց այդ է, որ ամեն մեկը բազդանշանը լսելով, դիտակցելով, որ արդեն հակառակորդը մոտ մոտենում ամս կարողանա իր ճիշտ տեղը զբաղեցնել ամեն ուղությունով մեր դիրքը պաշտպանված լինի որ ոչ մի ձև չունենան էլ իրանք արդեն մեր հրամատների ուղությամբ շարժվելու ամեն կողմից դիտարկվեն ու խոսվեն մեր կողմից բոլորն էլ պետք է սրանով արդեն վստահ լինեն որ մենք ստեղ միշտ արթուն ենք միշտ պահում ենք մեր դիրքերը պետք է այս դեպքում էլ կարանք արդեն լուրջ մարտական գործողություններ սկսենք մենք դրան պատրաստ ենք չենք վախենում մեր ընկերասիրությունը մեր միասնականությունը հաստատ այնքան կա որ պատրաստ ենք ամեն գործողություններ սկսել Կրծեր Սերժան Ժորահրապետյանն ու Շարքային Արմեն Արաքելյանը նախքան զորակոչվել է ծառայությունն ալ կերպ էին պատկերացնում։ Ճիշտ է, իրականում զինվորական ծառայությունը եւ մասնավորապես դիրքապահի պարտականությունների կատարումը հեշտ գործ չէ, բայց շնորհիվ ավականկերների ու հրամանատարների օգնության ցուցաբերած տղամարդկային կամքի կարողացել են հաղթարել բոլոր դժվարությունները եւ այժմ իրենց գործի նստակորեն տիրապետող մասնագետների պես վստահեցնում են, որ պատրաստ են ցանկացած պահի խափանել հակառակորդի մտադրությունները եւ անառիկ պայլ հայրենիքի սահմանները։ Ծառայում եմ 17 ամիս։ Ես ծառայությունը դժվար եմ պատկերացրել, բայց իմ ընկերներին սովորացրել են ծառայության հեշտ ձևը, ես հարմարվել եմ ծառայությանը։ Մեր մարտական դիրքերը պահում ենք Զինվորների հետ հարաբերությունը շատ լավ է, մեկս մյուսի հետ փոխհարաբերություն կա, շատ լավ ընկերություն ենք անում արտական դիրքերում։ Մենք միշտ էլ պատրաստ ենք հակառակորդի արձակման դեպքում հետ մղենք, մենք մեր ուժերով, մեր հրամանատարների ուժերով, մեկս մյուսի հանդեպ միշտ էլ մենք լավ ենք լինում։ Որ մարտական դիրքում լավ post պահես, զգոն post պահես, ուշադիր լինես, չթողես հակառակորդը ներս խոճի, զգոնությունը պահես։ Շուրջ 1 տարի է ծառայում եմ, 6 ամիս ուսումնական փուլ եմ անցկացել, 6 ամիս է մարտական դիրքերում։ Պատկերացումից ավելի լավ է։ Մարտական դիրքերում ծառայությունս լավ է։ Զորամաս գալու առաջի օրվանից իմ ընկերները, զինակից ընկերներս, սպաներս ինձի բացատրել են, լավ ընդունել են ծառայությունը ամեն ինչով։ Իմ ընկերների, սպաների շնորհիվ այսօր իմ ծառայությունը ինձ համար հեշտ է ծառայում ենք։ Ինչպես Ժորան, Արմենը եւ Վլադիմիրը դիրքի մյուս տղաները նույնպես ամենայն պատասխանատվությամբ են կատարում իրենց առաքելությունը։